Xaber Irujo, egunon? Egunon, kaixo. Zurekin behar genukea, ipatu boizeko jaialdia, e, eh, ustailaren bai. hogeita bederatzitik abuztuaren agorrilaren irura iraganen dena, boize aidagon, eta, e, bueno, bost urtean behin egiten den festivala dela badakigu, aski ezaguna Euskal Herrian bai. ere, eta estatu batuaten ere bai, edo estatu batuak gune hortan ere bai, ez? Ango, euskal bai. komunitatearen zat, ze garantzi du boizeko jaialdi honek? Bueno, ba, bakizue eh, handia. Eh, handia dute jaialdi guztiek. Bakizuean, eh, estatu batuetako eh, mende baldean, baina Amerika oso antzear jaialdi ugari ospatzen direla, bai? Eta beti ere, ba, bertako kolektibidadaren txat oiek oso garrantzi handiko ekitaldiak dira, ze bat ekartzen dute, bueno, bertako lagun guztiak gehi baita ere normalean ba, ondokoak, bai, bai Euskal Herriko jendea edo ba, bertako jendea, demagun. Kordoban egite malima da Argentinan, ba, bertara, bertaratzen dira Buenos Airesdik edo beste Argentinako puntu batzuetatik, eta hemen ba, gauza behar gertatzen da. Eh, boiziko jende erentzat, ba, boiziko euskal gizarte hori erakusteko, esateko, bai, hemen gu gara, bai, eta izaten jarritzen dugu, eh, eh adirazteko modu bat da. Galdeteko banizuke eh, boizeko euskal komunitate hori eta batez ere hoien eh, ondorengoak zemat jende da zarigiri hitz egiten alako e, eh, errolda bat, zentzu, bat egina da zemat jende da zarigaren mintzatzen? Ez, ez da zehatza, esan dezakegu izan daitezkela hogei mila bat, bai, Euskaldun gutxo gora baino zaila da esatea. Ze hori zentzotan batzuk... Euskalduntzat eh, eman zuten eure burua emila garren urtean, ordutik ez, eta zaila da hori zensu, bueno, zehatz bat izatea, baina, bueno, kalkula dezakegu hortik anibiliko dela, bai. hogi mila bat lagun, ba, Euskaldunen ondorengoak direnak. Eta bai badago berezitasun handi bat boizin, konkretuki, ia danak bizkaitarrak dira e, nagusiki bizkaitarrak. Alegia, Gernika eta lekeitio inguruko eh, parte horretakoak, bai, euskal herrikoak, ego euskal herrikoak eta bizkaitarrak. E, Nebadan edo Kalifornian ez bezala, hor naparrak dira gehienak, bai, alde batekoak edo estekoak, baino gehiengoa naparra. Hortaz, badago, bai, idiosinkrazia berezi bat, eta inzuzen ere, ah, boizira bidaten garenean, ba, mm, bizkaiera zentzuten dugu maiz, noski. Gaur eguneko mm, belarunaldi gazteek eta aitzineko belarunaldien artean, lotur hori beti atxikia da, beti transmisiorik segitzen du? Bai, bai, bai. Nik esan nuke, bera, boizetik at, eh, boizikoa erantzun dugu baina hau da, Amerika osoan, eta nik esan nuke diaspora osoan, bai, mm, egiten dan transmisio lan bat. Alegia, e, jaialdi hauetako batzuk haundiak, eh? ikus ditzakegu, dokumentatu ditzakegu, emeretzi garren mendean, ja. Adibidez, Buenos Airesen ospatu zenean, mila sortzion da laro piko, eh, plaza Euskara delako inaugurazioa, frontoi baten inaugurazioa, ura izugarrizko jaialdia izan zen, bai, Gernikako arbola bestu zen, garai hartako Euskal Bandera erabili izan, e, eh, eta bar, eta bar, eta Gernikako arbolaren, e, ba, hori, mm, zea, kimu bat plantatu zan, ez? E, gero dugu, ba, Montevideoko garan semana bazka ura uspatu zan Montevideon Uruguain mila beratzen da berrogeita iruan, edo Renon adibidez mila beratzen da berrogeita meretzian izan zen izu arrizko bai, e, jaialdi bat, eta boizin ere, boizin e, lehenengo jaialdi hauek antolatu baino lehen eta ...sospertu baino lehen, irurogeita mairuan e, ospatu zen ja kantaldi bat eta hau da ba, kantaldi haren, eh, pizka bat ondorengoa. Horta ez tradizioa ondia, zari gara, baina ez e, bakarrik hiri batean edo toki batean, baizik eta jaialdiaren tradizioa orokorra da Amerika osora, eh, zabaltzen den gauza bat, baita diaspora osora, hemen eh, Filipinasen eta emandana eta boizin ere, eh? ze boizin bertan esan, da, duan bezala, irurogeita mairuan kantaldi hori antolatu zen, irurogeita malauan aberri eguna, ospatu zen, e, kasu honetan pitzen arruzak bultzatuta, zen arruza fundazioak bultzatuta, eta geroztik, beran, naiz eta republikarra izan, Cecil Andrew delako gobernadorearekin demokrata harreman ona zeukan, eta Andrewsek, e, bueno, ba, ezarri zuen, e, jaialdia bost urtetan behin ospatuko zen e, jaialdia izango zala. Eta ordutik, bai, laro gehieta marretik azita, ba, ospatu egin da, hortaz, aurten bai, zazpigarrena da, eh? zazpigarren jaialdia. Hortaz, esan bezala, bai da boiziko tradizioa, baina era, berean ere Amerika Euskal, Amerika horren tradizio baten barruan eh? sartzen den zerbait. Zer e, Euskal Herritik diasporan direnek zer espero dute o zer nahi dute jakin Euskal Herriaz? Eta alderantziz, hemendik ara joaten direnean, olako jaialdi batera dibidez, zer atxematen dute, zer ikusten dutean? Bero, bera, eh, asko eta asko, e, begira da hundiak daude alde batera eta bestera. E, diasporako Euskaldunek jarraitzen dute, gaur egun nahiko erresa da, bai, internetez eta bueno, sozial mediaz eta hola, irratiz, ba, Euskal Herriarekin gertutasun handia izatea. Gero familia dute asko, noski hemen bai diasporako lagunek bezala, ba, familia handia dugu hemen eta noski haien bitartez ere jasotzen dugu Euskal Herritik berriak nahiko puntualak, nahiko astero, bai? eta egunkariak irakurtzen ditugu, taula hortaz, gaur egun berri gehiago dago. Ez da, Mm, gure ez dakit arbasoen gizaldietan bezala bai aitonamonen gizaldian bezala e, eh, kartaz eta elkarrekin eh, ematen zutela e, bata besteren berri, ez? Eta orduan badana jarraitzen da, ba, ze aldaketa dauden, nola adibidez, ba, ezakit, musika eta dantza munduan ibiltzen dana, ba, ze instrumentuk jotzen dira, nola janskerak, bai, gure dantze tradizionalen janskerak nola aldatzen diren, ze, bueno, ze komposizio berrik e, asmatzen diren, eta hortaz, ba, dantza berriak ere, bai, ara, e, diasporara ekartzeko, eta bar, bar. Eta nik uste Euskal Herritik baita ere badagoela, e, antzeko kuriositate bat, ez? Ba, besteak beste asko eta asko galdetzen duten hor da posible, eh, tira, ba, guk e, ara boizin, nik esan dezaket boizin, hogei urtetan apenas ez dut e, inglesez egin e, boiziko euskoetxean. Ia dana euskera zeiten dut, Eh? Eta, claro, gero etortzen garenean, ba, demagon, ez dakit tuterara, edo, bueno, zubak izu, miarritzera, edo, edo baionan, edo beste toki batzuetan, ba, Euskara ez da, eskuentzuten, eta, bueno, aldera hori badago zeratik. Hemen dikan sortzi mila kilometrotara biziren lagun horiek Euskara zaiten dute, eta guk ordea, ba, ba, horrela ez, gabiltza. E, horrelako, tira, ba, ez dakit, pentsamentuak eta pasatzen dira, bai, alde batetik, bestera, alkarrekin mm. begiratzen dugu, familia baten eh, kide urrunak bezala, ez? Eh, eh, zer dagoen gure gure gure lagunen etxe horretan zer gartatzen ari da, zer aldatzen ari da, zer egin behar da. Gero gaur egun diasporan bizi diren lagun askok maiz egiten dituzte bidaiak Euskal Herriraren asko zarrezagoa da, no? bueno, horrek ere ba, gertutasun bat ematen du. Eh, asko aldatu dira gauzak, bai, azken demagun berrogeita mar urte hauetan eh, diaspora asko gertuago dago. Eh, aurretik zegoena baino. Hori da, Xabier, irujo horrekin ari gira beraz boiziko egitea, E, bukatzeko, e, Xavier, beraz, eldu dizue egun programari, programa aberatza, hor lau egunez izanen dena, e, ikusi dute dantza badela tioteronen semeak taldearekin, e, musika Xavier Burruzaga, edo neomak e, pandero joleak, edo gatibu taldea, ez dakit, e, programa aski aberatza eta denen guztokoa ez, badirudi? Bai, bai, bai, bai. Ara joaten bali mazaete ikusiko izote daudela, bero, hogeita lau orduko programa da, bai, egunean, hortaz denetatik dago. Badago, aurrendako dako, elduen adin baten, batean dauden, ba, garai bateko hartzai, hoiendako ere bai, bauzu, dantza, musika, eh, musika mota ezberinetakoa, eh, ez dakit, eh, ba, noski, pilota, eh, tira, e, de, musa, bertsolaritza nahi duzuna. E, hor, eh, eta normalean gauza hauek guztiak batera doaz, horta zehon zaitezke, ba hori, dantza talde bat ikusten, eta gero ba, aizkolariak, eta gero joan zaitezke pilota tokira, eta gero tabernara, eta gero dantzan, eta bon, denetatik dago, hogeita lagurtutan zehar martxan. oso oso bizia da. Ah, bueno, Euskal Herriko herri bateko festetara joatea bezala, antzekoa. Hori da, hori da. Udeako bai. festa bat, baina itxaso bestaldean. <laughs> Hoize, urruti. Ba, Xabir Irujo, eskertzen dizugu, eta eta zaituko gira bai, han bertatik ere, ba, egun horietan eh, harremanak egiten handirenekin. Mila esker, Xabir? Mila esker, zoi.